نهضة نهضة نهضة نهضة karibuni wageni wetu hongera twafurahika kwa siku hii kufika mafanikio hakika kwa umma twatarajia shangwe kwa watu wasiupate fadhakiwa hii kila alona kiuna ongera hongera, twafurahika kwa siku hii kufika, mafanikio hakika kwa umma twatarajia. Awali twawashukuru nyote mulohudhuria, nyuso zimejaa nuru na nyoyo za furahia Awali twawashukuru nyote mulohudhuria, nyuso zimejaa nuru na nyoyo za furahia dini inusuru kwa mwisho kuitikia, atawajazi Ghafuru na waombea, na waombea kufurahika kwa siku hii kufika, mafanikio hakika kwa umma twatarajia. Shangwe kwa watu wasiupate faza, kiwa iuna kila alona kiuna mba Hongera twafurahika kwa siku hii kufika, mafanikio hakika kwa umma twatarajia. Nahdha chuo adhimu cha malezi ya nabia chatekele za muhimu dini kuipigania. Nahdha chuo adhimu cha malezi ya nabia, chatekeleza muhimu, dini kuipigania, kwa kufundisha elimu na Qur'ani sawia. Leo sherehe ya timu, wanakuwa zawadia, wanakuwa zawadia kufurahika kwa siku hii kufika mafanikio, hakika kwa umma twatarajia shangwe kwa watu wasiupate faza kiwahiu, na kila alona kiuna mbo itamoloshea ongera, twafurahika kwa siku hii kufika mafanikio, hakika kwa umma twatarajia ni kubwa yetu furaha sherehe kuitimiza na njema yetu na soha ni bidii kuifanyiza ni kubwa yetu furaha, sherehe kuitimiza, na njema yetu nasaha, ni bidii kuifanyiza, dua twauba saraha, tuepukane na giza, Mola ipe njema jaha, nahdha itoe mwangaza, nahdha itoe mwangaza. Furahika kwa siku hii kufika, mafanikio hakika kwa umma twatarajia, shangwe kwa watu ili upate fadhakiwa hiuna kila alona kiuna waitamoloshea ongera twafurahika kwa siku hii kufika mafanikio hakika kwa umma twatarajia nahdha nahdha nahdha nahdha wakaribishwa wageni wetu